Say he's Allah the only one. Say he's Allah the only one. We all need him and he needs no one. Ko kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, ko bude obonio pogled u ima Allah Allah Žešanu će mu dati da osjeti, osjeti, osjeti slast imana. Kad osjeti slast imana, taj taj e, sevap ne bi dao ni zašto. Jer, pazite, e, onaj, teže je u ovom vremenu obarati prvo poglede braćom, nego li postati cijeli dan. A, evo, ako pretpostavimo, e, bi nam neko došao pred kraj dana, pred iftar, i pi, pitao pošto taj dan, dunjanske vrijednosti. Nemaš platiti gotovo. E, ako je teže oboriti pogled, pošt, da li bi ti mogao iko platiti taj obore pogled? Ne, to plaća sam Allah. To plaća samo Allah smanova teala. I ako insan toga smije svjestan, onda inša Allah teala je to poseban užitak. Poseban užitak. Ujedno je to odricanje od tog, da tako kažem, hajmane ijeta u sebi. Jer, e, znate, ova, e, on, on ustrajan pogled, zabranjen pogled, koji prati jednu osobu, to me asocira na životinju koja prati, na onaj psa koja prati, na psa koje prati kučku po mirisu i ostale životinje. Jer njega vode strast, a tebe vodi vjera. Amen yu'min billahi jahdi kalba. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ko bude, ko povjeruje Allaha, Allah uputi njegov srce. Tako da ono što smatraju džahili da je nemoguće, u stvari je moguće. Jer kada se uspostavi eh, čvrsta vreza sve, sve mogući, da li je onda išta nemoguće? Da li je išta nemoguće? jedan put te kaže ovaj jedan čovjek, sirovina, slušalka, ders, šejh je kom derso kuranski ajet inna ladina asakbira inna ladina kadabu bi ajatina istakbaru anha لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نرجى المجرمين Veista oni koji budu smatrali naše ajete lažnim i ohola se ponijeli prema njima. Neće im se otvoriti vrata nebesa, sve dutno, kaže, dok ne bude prošla deva kroz iglenu uši. on joj kaže, ovako se o malo oholo nasmiju, pa kako je to, kaže moguće. Kad je on to kazao, kaže, Allah je dao da je njega umatio san. U trenuci, znate koliko najduži san traje, 7 sekundi. Kaže, on je usnio da se preobrazi u žensko. I kaže, počeli su onaj, mom, momci da se dodvoravaju i oni, ovaj, i ona tamo, mama, on se pozdrav i udasio. Kažu, sve će to biti u tom a, a, tako kratkom vremenu i kaže, ne znam onaj, kada je a, došao ovaj, i treba da se a, sastane sa tim svojim izabranikom, kaže, onda je onaj, ja okno, ovim koji su slušalci slušaju. I pogleda da kaže, šeha i veliš, dragi šeha, sve je moguće. <laughs> dakle, zar možeš, subhanallah, na kulli šein kadir. Allah je svemoćan. Allah je svemoćan. E, I ja sam spomnio, na primjer, ti postavio našem pitanje, našem bošnjaku, je li moguće da jedan čovjek ovaj, pobjeli sistem? Kaj su znači, nemoguće? A još, kad mu postaviš pitanje, je li moguće da čovjek, rahmetullahi, ali, paralizovan, vezan za krevet, ne može sam prevoroniti ni na desnu ni na lijevu stranu, da pobjedi sistem, rekao bi nemoguće. Jes nemoguće ako to sam radi. Ako to radi uz pomoć svemoguće, onda je moguće. Znate, 47. godine šta su uradili, rahmetli Muniru Gavran Kapetanoviću, komunisti, inscenirali sudara vozova i tu je njemu polavljena kičma. Od tada je rahmetli Monir bio vezan za postelju. Ako, kako kaže, ne prevoreš na desnu stranu, prevoreno se, ako ne prevoreš, zbazite sada. Allah Želšanu je dao da Monir živi ovaj, do pada komunizma. Znaš se koji su njegova djeca? Komunisti su htjeli da islama ne bude. Allah je htio da islama bude. I eto kolika ste sila. Pobjedio vas je moj rob koji je bio onaj vezan za postaj. Para praktično. I on vas je ispratio u smetlišta, na smetlišta istorije. Jer moguće da im veli da invalid Allah rob pobjedi sistem, jesu brate. Kako onda ti možeš kazati musliman, ja ne mogu ništa vratiti. Rahmetle Munir nije mogao ići i pratiti svoje, svoje djecu kad su išla u školu, ne znam, o, ne, ne znam, osnovna, srednja, fakultet, ne znam. Ne ali je, ih je pratio odgoj koji im je usadio u njevo srce. I ti kad sada, kad pogledaš, ko sada smije ovaj, uzeti crvenu knjircu i hodat po vasi njome se ponositi? Kad izidje u svijet, pogotovo, gdje god Munir, onaj uh, Haris, i Faris, Gavran Kapetanović i njihova sestra, kud god da krenu Marke, mogu raditi u svijetu gdje žele djevoći. Je li strašno? Isto kao što su on, oni sahari kazali e, Fir'aun, jeli, nakon što im je zaprijetio najtežom onom e, dunjavskom kaznom, najtežim invaliditetom, posjecati ruke i noge u nakres. Kažu, kao, lajte, ne ima problema firavne. Inna ila rabbina munkadu munku. Mi, kaže, i takvi idemo, gospodar, on nas prijima. Allahu Allah, Allahu akbar. Ako nas, ako ljude ne primaju, firme primaju Allah. Inna ila rabbina munkadu munku. Mi ćemo se kotrljati i takvi ćemo doći do Allaha, subhanahu wa ta'ala, do njegove milosti i do dženneta i takvi će nas Allah redošana primiti. A ko će tebe primiti firme? ما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما, لما جاءتنا Pa djetniče, znaš li zašto nas kažnjavaš? Naš je jedini grije što vjerujemo u ajete naše gospodara. Nakon što smo nam došli, naš, došli. Jel vidite, ti si nam ponudio dunjaluk, nećemo ga. Ponudio zlato i zemlju, nećemo ga. Rabbena efri valina, sabren, gospodar naš, naoružaj nas sabrom. A. A znate, braćo, kad ima sabor? Kad ima cilj. Ako nemaš cilja, nema sabora. Ako je cilj veći od dunjaluka, ja onda je isto teško. وثبت أقدامنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين i kaže ja rabbi još koji trenutak je ostao Ti znaš pred, e, sa kim ima posla. Ti ja najbolje znaš, ali po ono što poznajemo, e, Firauna nikome ne prašta. Ja rabbi, daj da bom ne makam muslima. E, daj da umrema kao muslimani. I sad vam pogledajte, braćo. To je svega onaj, hajde kajemo, nek, nek se ta manifestacija događala sedam dana. Hajde, jel svega sedam dana u islamu. I kaže, bez obzira, radi šta hoćeš. Ovo je školjka, oklop. Ali do, onaj, do bisera ne može doći, jer biser pripada Allah. Radi šta hoćeš, nećeš dokle hoćeš. Ja, rabbi, eto mi dajemo ono što je najveće. To je najvrednije za čovjeka poslije vjere u Allah, Žešanu. Ali od tebe tražimo samo da nam pomogneš da umremo kao muslimani. E, to je ono, braćo, što jednostavno ovaj, se od nas traži da budemo svjesni prvo, otko smo došli. Ko nam je stvoritelj? Zašto smo došli? I kudamo idemo? Ako čovjek ne bude znao odgovor na ta tri pitanja, on je zalutao na dunjalog. Zalutao na, na dunjalog. A ovaj, s kim god se dunjalog poigra, znajte, braća, taka nadigra. I kao što jednom prilikom, ovaj, opitali su jednog alima, kaže, može li imućan čovjek, kaže, biti zahid? Kaže, može. Kaže, kako? Kaže, na taj način, zahid će biti onda kada bude, kaže, došao na taj stepen da se isto osjeća i kada dobija Dunjaluk i kada ga gubi. I kada Dunjaluku ne da blizu, drži ga u ruci, a ne da mu se, e, mjesto u srcu. I samo kao što je kaže ovaj Zuleha, žena upravnika, nakon što je kaže ovaj, Jusuf Alaisan ženio je, i veli, one, ostali su sami, kaže, ne mari za nju možda. O, kaže, Zubeja, kad sam ti bio haram, kaže, onda si htjela posljedno, silom da dođeš na mene. Kaže, kakva je sada, u čemu je tajna? Kaže, tada nisam, kaže, znava, poznavala islam i svog gospodara. I svo, moje srce je bila ispunjena ljubav prema tebi. Nakon, kaže, što, što sam upoznala svog gospodara, kaže, onda je on, onaj, napunio moje srce vjerom, tako da je Allah Đelšanu meni naj, najdraži, a ti više nisi u onoj, onoj posljednici u tolikoj žiži interesovanja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك إنك على كل شيء قدير والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا والصالحات والتواصوا بالصبر